Canlı yayın konuğum. E, Moldova kökenli ama Kanada'da yaşıyor. <clears throat> e, sağımda da sesine aşinasınız artık. Sevgili Aydın Çıracıoğlu var. E, welcome my friend. Sergio. E, e, teşekkürler. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Canım Mamer. Hoş geldin. Ee, Aydıncığım selamlar tekrar. Merhabalar abi. Biraz bulduk. yanaş mikrofona. Yanaştım. Ee, Valla şimdi bir insanı tanımadan önce öngörmek çok zor. Ee, hani nasıl bir insan çıkacak karşınıza maille yazışıyorsunuz. Ee, aslında yazış tarzından nasıl biri olduğunu az çok anlıyorsunuz ama e, yetmiyor yarım saat önce karşılaştık Sergey'yle. Ve inanılmaz bir enerji, inanılmaz bir e, sıcaklık. E, yani Akdeniz kanımı bulaşmış filan diye <laughs> düşündüm. E, son derece mutluyum. E, iki kardeşimi, iki dostumu ağırladığım için. Ee, Biraz zor değil mi? Küçük bir özet geç bir istersen. Girizgah yapayım kendi tarafımdan başlayayım. Ee, hani iki tane çok büyük akordiyoncu, çok değerli akordiyoncuyla beraber olmaktan şu an e, ben çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Ee, so, Sergio, I will uh, summarize what Muammer said. Uh, you know, it's been only uh, e, 30 minutes that uh, we we met face to face, but from uh, the mails, from your style of writing, we we could have sensed your uh, energy, your uh, intensity, and uh, as in fact, uh, Muammar uh, Muammar asks uh, if you if somehow you have this Mediterranean blood <laughs> running in your veins. <laughs> Uh, well, I think so. Uh, that there is so many mixture in Eastern Europe and in Balkan countries. So uh, for sure, somewhere if we go few generations back, for sure uh, we have some uh, mixture of that and uh, that's the richness actually of the humans of the people of the music and that's uh, that's the harmony which we should all live together uh, um, so ee, Evet de diyor ki e, belki de ve e, bu Doğu Avrupa Balkan coğrafyasında zaten e, bu her şey karışık bu sıcaklık bu e, e <coughs> birbiri içine girmiş karışmış ve e, Kendisi de burada olmaktan çok mutlu. Aynı şekilde. Şimdi e, zamanımızı güzel kullanalım ve e, biyografisinin temel noktalarını bize anlatsın. E, ne, nerede doğdu, müzik eğitimini nasıl aldı. E, hani küçük bir şey dinleyelim, biyografi dinleyelim ondan. Uh, Sergio, now uh, we'd like to uh, hear a short biography of you, of yours. Uh, where you, where you were born, uh, where did you get your uh, music education, the, this music training. Uh, let's uh, start to get to know you. Uh, <laughs> yes. So my name is Sergiu Popa. Sergiu. And I come from Republic of Moldova. The capital is Chisinau, I'm born in a family of musicians. I'm the fourth generations generation which is carrying the, the music. It was a, a, clan of musical dynasty in our family. On my father's side, which is uh, uh, he comes from a Romani family. Uh, my mom is Moldavian, uh, and uh, um, I was born in 1981. Um, I, my first teacher uh, was my father, of course. Uh, he plays accordion too, uh, beautiful style, old style, uh, Marcel Bodale, yeah. and all that after the Second War, uh, beautiful music. And uh, he started actually playing on the button accordion, on a garmoshka, just to two range, yes, <laughs> as they used to have back then. And then he played accordion. I grew up in that family and uh, seen him, all my uncles, all my cousins playing music. and in our house was 24 7 uh, bardak was like uh, meaning was uh, lots of music lots of noise lots of food <laughs> okay wait wait evet e, Sergio Popa e, 1981'de e, Moldova'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de doğmuş e, müzisyen bir aileden geliyor ve kendisi e, dördüncü jenerasyon Baba tarafı e, Roman kökenli, anne tarafı Moldova kökenli. E, ilk müzik öğretmeni de Sergio'nun e, babası e, akordeon çalıyormuş ve e, iki sıralı e, buton akordeon dediğimiz düğmeli Garmoşka. akordeonlardan, garmoşkadan çalıyormuş. E, bunun dışında hani amcalar, kuzenler e, 7-24 e, zaten aynı ortamda, aynı evde bulunuyorlar. 24 <laughs> bardak ne, ne, ne bardağı e, anlamadım onu. E, o galiba bir... E, deyim. Bir deyim kullandı galiba. Aha. Evet. Eh, okay. müzik varmış. Continue. Uh, and uh, my father was first who put uh, the accordion in my hands. Uh, I start playing weddings with him uh, at eight years old. Uh, we were um, we are four brothers, and me am the oldest one. And always, when you are the oldest one, you have to care to be as a second parents to your the other siblings and uh, you know by playing with my father we would bring more income at home uh, and uh, yeah you can imagine at eight years old playing i didn't have many tunes because at that age maybe a few tunes i would play but this was like a, uh, for special um, uh, re- part of the weddings when uh, they would say look at this small kid would play some music and um, I, I, would I would uh, I would play uh, the, the, weddings and uh, you know weddings in Moldova used to be when I started uh, used to be three days long, <laughs> and yeah, and it uh, wasn't wasn't easy to to at that age to to have that energy. So I would play maybe a few times per night, go to sleep, and I would wake up at they would wake me up actually at four Continue. five a.m. Yes. Eh, Sergio Dedique. e, ilk akordeonu babası vermiş. 8 yaşından itibaren düğünlerde çalıyor. Ee, aynı zamanda dört kardeşler, kardeşler ve dört kardeşin en büyüğü. En büyüğü olunca tabii e, hani biraz daha e, küçük kardeşlerinize biraz daha bebeğinlik yapıyorsunuz dedim. Hı Özel düğün repertuarları çalmış ve tabii o zamanlar düğün e, üç gün sürüyormuş. Ve tabii o yaşta o enerjiyi e, toplamak zor olduğundan e, çalıyormuş, uyuyormuş sonra tekrar çalmaya devam ediyormuş. <laughs> Go ahead. Yeah, uh, and uh, yeah, I would say that the weddings uh, they gave me the most amazing experience, uh, which it's not easy to find in any universities of this planet, uh, because it's an experience where you had to come up with music on the spot. You would have maybe few hundred people, hundred people invited at the wedding, and you you need to have a very very large repertoire of music, and. Um, uh, you can't say that you don't know the tune. Uh, you know they they paid you plus they give bakshish and uh, so on. Uh, so uh, sometimes while I would play music at the weddings, someone would come and would whistle in my ear while I played the music, and I had to remember like two parts of the song because this is very typical to Moldavian music to have a B part and often you would have a small bridge in there you know as a third part yeah. but I would have to remember that by heart. And uh, of course, how do you remember that by heart when the brain is split in so many parts? Uh, while <laughs> while I play the music, the a drunk person whistles in my ear, and I just record only part A and part B. I have it, but by the time I start to play the song, I forget the part B. And when I would play the song to, to people to dance, the person who paid bakshish um, would say, "Yes, that's an, that's my song, the first part." And the minute I would go to second part, I would improvise something because I uh, couldn't uh, recollect. Yeah and the person looks at me and shakes the head says no this is not good and uh, as musicians we are also uh, therapists uh, we are um, uh, you know uh, psychologists, and I would go straight, I would shift straight to part A, and the drunk person would say, "Yes, yes, that's my song." so I would compose while while I go because I I would know the platform and the shape of the style. So that was easy for me to compose on the spot. Şimdi e, düğün düğünde çalma tecrübelerinden bahsetti Sergio bize. E, şunu söyledi özetle. E, düğünler oldukça büyük bir e, tecrübe kazandırdı Sergio'ya üniversitelerden alamayacağınız bir eğitim kazandırdı. Çünkü 100-200 kişi karşısında çalıyorsunuz. Ee, insanlar sarhoş oluyor ve hani e, çok geniş bir repertuara sahip olmanız gerekiyor. E, nokta atışı müzik yapmanız gerekiyor. E, e İstek bahşiş alıyor, bahşiş almak evet. için onu çalıyorlar. Onu çalıyorlar ve şöyle bir örnek verdi. hani aynı zamanda bu, bu durumlarda bir müzik terapisti gibi. Biri size bir parçayı çal dediği zaman Mesela şey olurmuş e, birinci kısmı çalarken başka biri ona ikinci kısmı B kısmını e, ıslıkla kulağına çalarmış. Birinci kısmı bitirdikten sonra e, ikinci kısma geçtiğin e, ikinci kısmı hatırlayamadığında ötürü doğaçlama yaptığında da e, parayı veren insan hayır ben bunu istemedim dermiş. Sergio da tekrardan birinci kısma geri döndüğünde evet istedim bu dermiş. E, yani oldukça meşakkatli, oldukça zor. E, İki bölümlü oluyormuş genel olarak Moldova'daki melodiler. Öyle anlıyoruz değil mi? E, yani A ve B kısmından oluşuyor. Evet. Eğer hani e, parçayı bilmiyorsanız tabii. Peki e, burada hemen bir e, küçük e, spontan bir şey yapalım. O zamanlardan hatırladığı bir küçük düğün melodisi çalar mı bize? E, let's let's do something spontaneous and uh, do you remember uh, some of the tunes that are there any tunes that you want to play from that repertoire? Uh, yeah, maybe I'm gonna play a Moldavian folk uh, song, which you can hear often at uh, the, the weddings for Moldavian community. Şimdi e, Sergio bir Moldova halk şarkısı çalacak ve e, Moldovalılar e, arasında düğün repertuarında olan düğünlerde oldukça duyulan bir çalacak. Peki o zaman devam edelim kaldığımız yerden. Pekala. We shall continue from where we uh, stayed. <laughs> So uh, the weddings uh, was an enormous um, uh, richness, which was passed to me, and I was lucky enough to to pass through the tradition because right now in lots of countries uh, the weddings are disappearing from three days went to two and from two to one and now in the present day uh, they even <laughs> do less than a day the wedding because the weddings is done uh, how the banquet hall uh, directs them. They say you have the hall from seven or six in the evening till two a.m. and that's it. Where in the past people would do the weddings in the middle of the street, block the street, put the yurta, the tent, and uh, <laughs> have the wedding there for three days. Uh, so uh, th- at uh, that I'm very happy that I uh, caught those moments with, the, with the, that experience. Uh, parallel with that, uh, I went to do studies, to do music, because you know uh, they would talk between musicians. If you have studies, then you could put a puppy on, uh, and you could go anywhere in the world. You know, uh, you'd have education, you have um, classical music behind, you have all this Occidental, and I went to music school at um, six years old I started that. I read music. I, I did all the uh, classical accordion, classical occidental music. Then I went to the college, uh, which is a famous one in Moldova, Colegiu Stefan Neaga, which means Stephen Neaga. Uh, that's the, the, the name. And after the college, I went to study conservatory. Uh, the conservatory in Moldova is five years but I didn't finish five years. I studied only two years <laughs> because I saw visa in my passport to come to Canada. And when I saw that, I left to Canada because I always wanted to go to another places to explore different cultures. And my first encounter with the uh, country outside Moldova was Spain in 1998. I was there with the dancers. Uh, we played there for three weeks, and I said, after the regime, uh, the Soviet regime in 90s collapsed, I never traveled anywhere, and I said, wow, there is another world other than Moldova, and was so uh, interesting, and that uh, passioned me so much that I was waiting uh, to finish my college. Uh, and in 2000, I applied for visa in Canada, didn't work. 2001, I was waiting. 2002, I got it and uh, came to Canada. Okay, stop, please. <laughs> Evet. E, kaldığımız yerden devam ettik. Düğünlerin... E, düğünler e, Sergio gene tekrarladı. E, kendisini çok zenginleştirdiğini ve geleneği bu şekilde öğrendiğini e, söyledi. Kaybolduğunu yavaş yavaş Ama, bütün e, dünyada. Evet. Düğünlerin. Tüm dünyada e, olduğu gibi Moldova'da. Hani üç gün sürüyordu, ikiye düştü, bire düştü. Daha sonrasında ise düğün salonlarının evet. e, işi tek eline almasıyla beraber hani belli bir saat aralığında çalınıyordu. E, halbuki eski zamanlarda sokakta yapıldığından ötürü e, günlerce sürebiliyordu. E, bunun dışında düğünlerin dışında tabii e, okula da gittim dedi. E, ee, 6 yaşında müzik Hatta okulunda başlamış. Hatta artık yeni bir e, oluşum sokaklarda e, düğün yapmayı da doğrudan yasaklıyorlar. They also illegalized to make a wedding in the streets now. Wow. Yeah, in Turkey, I, I know. <laughs> wow. An, ee, an, another uh, side of uh, this uh, event, yeah. Mm-hmm. E, ee, 6 yaşında müzik okuluna başlamış. Burada batı repertuarı öğrenmiş. Daha sonrasında liseye e, yine müzik okuluna gitmiş. E, en sonunda konservatuvar, 5 yıllık konservatuvarda 2 yıl Meşhur okumuş. Meşhur bir liseyi okumuş. Stefan e, Neagu. Neagu. Neagu. Neagu. Tabii. Müzik okulu. Ee, daha sonrasında konservatuvarda da 5 e, yıl süren konservatuarı 2 senede, iki senede iki sene okumuş. Çünkü daha sonrasında e, Kanada vizesi çıkmış. Evet. evet. E, şundan da hemen bahsedelim. E, ilk yurt dışına 1998'de İspanya'ya e, bir e, dans ekibiyle gitmiş ve e, oradaki tepki şu olmuş. Hani Sovyet rejiminden sonra daha önce e, bu, bu bloktaki kültürler pek fazla bilinmediğinden ötürü dışarı kapalı olduğundan ötürü oradaki insanlar hani yepyeni bir dünya var keşfetmek için demiş. Yani başka bir dünyanın olduğunu 18 yaşında İspanya'ya gittiğinde öğrenmiş. Bir mukabil aynı ee, şekilde e, Batılılar da böyle bir dünya olduğunu. Görmüşler. Ve anladığımız kadarıyla yani 98'de çıktığına göre 99 2000 de filan Kanada'ya. Kanada'ya e, 2002 yılında. 2002'de e, anladım. Evet gitmiş. Okey. E, isterse bir şey daha çalalım sonra devam edelim. Would you like to play another tune? Yes, I will. I have just few few short words to say about the next tune. Uh, I, when I was in Moldova, I was passionate from young age. Uh, Uh, of different styles of music. And a friend of mine, a musician, a Roma friend of mine, gave me a cassette with Turkish music. Uh, that was in 95 and I was listening 94 95 I don't remember exact the time uh, and I was listening to that cassette uh, uh, the, I think the singer was Kubat Arshiv. Kubat Kubat, and I was listening to that was the only cassette, and I was listening like crazy, 24 7 in continue. And my father would say, Don't listen to that. Why so much Turkish music? I say, I love the music. I don't understand what they are singing, but I love the music. And, okay. and that uh, the next song would be something which is on my new CD too, and also this is one of the songs which I got inspired for the Turkish music, and I hope I could bring it. Just wait. Yes. e, hemen e, ne dedi Sergio? E, ee, 94-95'te e, eline bir ilk defa bir Türk müziği kaseti geçmiş. Bir arkadaşı varmış. Bir arkadaşı e, vermiş. Kubat e, kaseti. Babası hatta niye bu kadar Türk müziği dinliyorsun diye e, karşı çıkarken e, Sergio demiş ki çok seviyorum. Yani e, ve şu an oradan etkilendiği e, bir par parçayı e, ki bu son albümünde de yer alıyor. Şimdi bize onu çalacak. Ee, iki parça çalacak ama. Bir tanesi galiba e, o kasetten sonra da ondan etkilendiği bir şey çalacak galiba. İki parça çalacağım değil mi? Değil mi? Doğru mu anladım? Are you going to play two uh, tunes or uh, one tune? One, one, one. Ah, okay, one, okay, one. okay. Tamam. Thank <laughs> you. Thank you. wonderful. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok gerçekten. Geziler ee, başını ilk defa... Aynen aynen. Ee, onu söyleyelim. Bu, bu türkü benim doğduğum memleketten İzmir'den. Uh, in fact, this uh, tune it's from uh, where Muammer was born, from İzmir. Uh, the title is Gerizler Gerizler başında. Yes. <laughs> from İzmir. Beautiful. I didn't know that comes from that region. <laughs> Peki, e, çok etkilendim gerçekten. Hani biraz konuşmakta zorlanıyorum. Ee, Kanada'daki deneyimine dair, dair biraz bilgi versin bize. Yani İngilizce biliyor muydu? Orada mı öğrendi? Ne bileyim orada sıfırdan bir hayat kurdu. Biraz onlara değinelim istersen. Ee, if you want we can talk about uh, your experiences in Canada. First of all, uh, when you first uh, went to Canada, did you already uh, speak English or did you learn there? Uh, how was it? Uh, it was probably a life starting from basics. Yes. we'd like to hear. Mm -hmm. I arrived at a young age in Canada, uh, 21 and a half, almost 22. Um, with my English, which I study back home, but nothing what to study home it's compatible when you go outside the home. It means that the list which you make to buy products from the bazaar at home doesn't work with the with the, with the bazaar. So it's the, the, the same thing with the, with my English. Uh, it was okay, you know, I could make basic conversation, but once I arrived there, I had to improve my English. And besides that, my English wasn't that useful because Montreal is a French province. So I said, wow, I have now to study French. I arrived in 2002, went to French classes uh, I study for three months uh, French, and instead of speaking French, I uh, I spoke Spanish because in the classroom there were lots of Spanish speaking people, and me being a musician, I go by ear and everyone around me would uh, talk to me in Spanish and say, "Please help us. We don't know what the teacher is talking," and they say, I don't know either what he's talking. So I, I started to, to, to, to learn Spanish. We would hang out uh, with them, you know, and we got friends. And after three months, I said, that's it. This is very not good. Uh, you, you come to study French and then you end up speaking Spanish. <laughs> So I quit uh, the, the class and I uh, went in the street uh, as a saying is not quite in the street but i i learned french from from the street like uh, knowing different people different friends and i'm happy that uh, i know an extra language because it uh, opens completely <laughs> new roads you know new Evet, e, Sergio e, 21,5-22 yaşındayken Kanada'ya gitmiş. E, Moldova'dayken bir İngilizce temeli varmış ama e, tam da e, Türkçe atasözünün dediği gibi evdeki hesap çarşıya uymamış. E, kaldı Pazar, ki... Değil mi? bazar kelimesini kullandı zaten evet. çarşı için. E, kaldı ki zaten gittiği e, yer Montreal. Montreal, e, Quebec bölgesinde, e, Kanada'da Fransızca konuşulan bölge. E, 2002'de 3 ay e, Fransızca kursuna gitmiş. Ama kursta da e, sınıf arkadaşları daha ziyade İspanyollar varmış ve e, Fransızca konuşmak yerine İspanyolca konuşmuş. <laughs> E, sonrasında kursu bırakmış e, ve Fransızcayı amiyane tabirle sokakta öğrenmiş. Sokaktan evet. Arkadaşlarından. Evet. Right. Then in uh, 2003 I met my wife uh, through uh, a great musician uh, which not so many people from uh, Istanbul, Uh, and then uh, uh, um, many countries from Balkan areas they know about him. mostly he's famous in Romania and part of Moldova. His name is Carmen Piculeață, one of the most amazing violin players. I think they will make him a statue uh, because he is, a, for me, he's a very, very special player. Uh, but uh, as we know, society is always like that. The same happened with Astor Piazzolla and so many great players no one knows about him or appreciate him while he's alive. And uh, my wife was she's a violin player and she took lessons from him and I was uh, he was my idol from uh, back home from uh, Moldova. I was listening to his music, and um, uh, he developed an entire new style of uh, Bucharest style, what you hear right now in Romania because of him, but not so many people know about that. And my wife, she took lessons from him. I was accompanying him with the, with the uh, with piano, and he wanted so badly me to stay in Montreal uh, because at the time I didn't have any papers. Um, he uh, did on purpose and told to my wife, you know what, I'm very busy. I can't teach you anymore violin, but there is one guy from Moldova and he could uh, show you uh, music from Eastern Europe and from Balkan areas if you would like. And he put me in contact with her just uh, you know just we to get together and in the hope that I'll be staying in Canada and accompanying him uh, music. <laughs> Ee, karısıyla 2003 yılında tanışmış Sergio ee, ve e, kendisinin çok takdir ettiği bir müzisyen aracılığıyla Carmen Piccolatsu. E, onun için de şu yorumu yaptı Carmen Piccolatsu için. E, kemanist e, ve e, şu an e, insanların büyük stili dediği e, tarzı oturtan geliştiren e, müzisyen. Hı hı. Ne yazık ki e, şu an hayatta olmasına rağmen değeri bilinmiyor ve e, daha önceden de konuşmuştuk. E, hani öldüğünde heykeli dikilecek insanlardan. Hı e, şu anki karısı e, Carmen'den e, ders alırken ve e, tam da o dönemde Sergio'nun e, bu evraklarla ilgili bir sıkıntısı e, varken. He, evet. Carmen e, bir evlenme durumu oluşmuş e, herhalde. E, Carmen de, demiş ki e, şu anki karısına e, hani ben ders veremeyeceğim sana yoğunum e, ama başka bir Moldovalı e, arkadaşım var diye hani bilerek ikisini e, bir araya getirmiş e, ve hani zaten aklında o varmış hani belki bir izdivaç olur diye nitekim de matchmaker e, matchmaker matchmaker <laughs> yes <laughs> okay Yeah, so uh, once uh, I met my wife. Uh, a few months later, I, am I'm I'm very flexible person in this life, uh, in many many situations, and music and life, and uh, I just met my wife was, uh, my wife for a few months, and then I said, okay, look, let's we have to marry because uh, I don't have papers. <laughs> and uh, she said, "Is this a love or this is love for papers?" And I said, "Look, it's ah. love, but in the same time, we don't have time to wait because I didn't have much time to um, to stay okay. in Canada." okay, <laughs> nice. so, eh, yeah. Onu da hemen çeviriyorum. Ee, Sergio diyor ki hani E, hayatta oldukça estetik bir insanım hayatta müzikte. E, karısıyla da e, hani bu kağıt sıkıntılarından ötürü e, evlilik fikrini söylediğinde karısının ilk tepkisi hani benimle kağıtlar için aşk, mi Aşk mı kağıt mı? <laughs> demiş e, ama hani sonunda her şey yoluna girmiş. Evet. Yeah, and uh, once uh, once we got married, I got to know her family and so on, and uh, from there, to make the long story shorter, Uh, once you get married, you know, from there, uh, lots of things uh, settled. She helped me with the language. She helped me w- to integrate in Montreal. I got to know many, many musicians because in the beginning I started to play lots of Eastern European music, uh, some Serbian, uh, Bulgarian mm-hmm. in different cafes in Montreal uh, lots of weddings, lots of Romanian uh, um, Romanian uh, community, mm-hmm. and also Romanian Roma uh, community, mm-hmm. people mm-hmm. from Romania mm-hmm. and uh, Romani, and um, as they know in English, Gypsy. and um, um from there, also my wife helped me to discover the Celtic community. I went. I never would think that I would play. Uh, you know, Irish music, uh, Quebecois music, uh, mm. they all related. And I would go to accompany in different pubs on piano Celtic music, and I was very passionate about that style of music. I wanted even to make fusion between to add uh, Romanian Bucharest uh, in Roma style uh, mixture of Irish, Irish because they, yes, they have beautiful uh, music melodies, and I said maybe I should add some ornamentation on that, and I should make it more Romanian sounding. And I experimented a bit with that. Um, yeah. Ee, Sergio e, dedi ki. Güzel hikayeler. Evet. Çok güzel hikayeler var, anekdotlar var. Ee, evlendikten sonra e, tabii hayat daha kolay olmuş. E, dil, entegrasyon problemi bunlar e, ortadan kalkmış. E, sonrasında Sırp Bulgar e, kafelerinde ve düğünlerinde çalmış e, ve gene karısı e, aracılığıyla Roman için gene Toplumo'nun e, düğünlerinde filan da çalmış. Roman, Romanların etkinliklerinde çalmış. Orada çalmış. E, karısı aracılığıyla da Kelt topluluğuyla e, tanışmış. Ve e, orada e, Quebec ve İrlanda müziği e, de çalmış, icra etmiş. Hatta... E, kendi e, bu Bükreş tarzını e, bu e, süslemelerini e, Kelt müziğine de taşımış. Böyle e, hatta bestelerinde e, kullanmış galiba. E, Tamam. E, bir şarkı daha çalalım. Shall we play one more? Yes. The next one will be a, a nice uh, Serbian uh, kolo. Kolo, okay. Sırp kolosu. <laughs> Sorry, it's a instrument. <laughs> tekrar kullanalım. Ee, son sorumu sorayım ben. Çünkü e, daha çok çalalım diye düşünüyorum. Hı hı. Genel olarak bu e, deneyimlerini bir araya getirinde, getirdiğinde bugüne kadar e, bildiğim kadarıyla iki albüm yaptı. E, bugünkü bulunduğu noktada ilham kaynakları nedir? Yani e, ayrıca Kanada'da e, nasıl oluyor? Yani hayatını yalnızca müzikle mi kazanıyor? E, hani bu son son durumu bir şey yapıp e, ortaya koyalım. E, Sergio, Uh, we know that you have two albums and uh, for these albums and in general for your uh, music what are your muses what are your inspiration sources this is in, in, general This is the first question, and the uh, last question is: uh, What's your actual situation in uh, Canada? are you only playing music? Are you doing other activities as well, other affairs? yeah. Mm -hmm. Uh, these are very uh, interesting questions and very important questions for many artists around the world. Um, uh, what can I say <laughs> about the different styles of music? Uh, I find that uh, the time is ticking and it's not enough time in this life to discover all these cultures and uh, styles of music. And uh, I don't know what to say. I just love all the styles of music. If it's played beautifully, any style of music, Mostly right now, I'm into Balkan styles and uh, Middle Eastern styles, uh, but also I love uh, waltz musette, you know, jazz. Uh, I like any and other influences too. So it's just I, I I hope I'm not doing something wrong in this life because I appreciate musicians around the world who play one style of music and they know the entire region of their uh, country. You know, they could play from north, from south, from west. And where me, I, am playing many styles of music, and I don't know if this is good because I feel maybe I play many, and maybe they are not uh, uh, put enough time to play them properly. But in the same time, I, I want to enjoy playing different styles of music and. Uh, if we would live two lives, maybe one life I would dedicate to only one style of music, to know it fully. And another one, uh, what I do mm, uh, right now. Uh, Some mixture. Yes, it's a mixture of all these cultures, and I find that uh, Montreal it's uh, it's a great great city with so many cultures, and I'm taking uh, a full full advantage of those communities and that music which is there. Uh, there is not a day for me not to listen music or not to interact with so many cultures and even if i don't know the language I will show mimics, I'll show by fingers, by hands, and I still make a conversation because I can't wait for the perfect time when I will learn the language, when to make conversation with people. Eh, the life is just, eh, it moves very, very fast and quick. Ee, Sergio çok güzel şeyler söyledi bence. Ee, Aynen. Soruların için şunu dedi. Ee, bunlar bilhassa müzisyenler için çok ilginç ve çok önemli sorular dedi. Ee, biraz e, düşündü ve dedi ki zaman hepimiz için işliyor. E, tüm tarzları keşfetmeye, hakkıyla çalmaya ne yazık ki e, yeterli zaman yok. Tabii ki. E, ama e, kendisi en azından dinleme olaraktan iyi yapılan her türlü müziği e, seviyor, dinliyor e, ve icra ediyor. E, şu an e, daha ziyade Balkan ve Orta Doğu müzikleri e, üzerinde uzmanken e, aynı şekilde vals, e, vals, e, Güzel, müzet, e, caz bunları da seviyor ve icra ediyor. Ve şunu diyor. Umarım e, hani bu kadar fazla tarzı e, tarzla ilgilenirken yanlış yapmıyorumdur. E, çünkü diyor hani başka ülkelerde başka müzisyenler e, hani kendi ülkesinin tüm tarzlarını e, her bölgenin e, detayını bilerken, bilirken e, ben hani biraz daha e, yani kuş mümkün, bakışı biliyorum. Mü, yani zaten, mümkün evet. Evet. iki seçenekten bahsediyor. Yani ya ya bir konuda efsane olacaksın. Yani bir konunun e, derinlemesine iyi bilip evet. çalacaksın ya da e, kendi buketini yapacaksın. Ve e, eminim e, senin de benim de ve birçok yani e, herkesin isteği bu hayata bir kere daha gelmek ve eğer bir kere daha müzisyen olarak gelse hani her hayatını belli bir müzeye adamak e, en ideali belki de bu olurdu. Bunu yukarıdakiyle konuşalım. Öyle söylesene. <laughs> e, concerning what you said about uh, if you had another chance to come to life and uh, you would uh, you would be become a master for a uh, genre. Uh, concerning uh, what you said about uh, this, uh, Muammer is saying uh, we should consider it with the one upstairs. Upstairs. No problem. We we got connections. <laughs> <laughs> <laughs> okay, um, one more. Yes. The next one, uh, it's another phase of my life, uh, which uh, from Balkan communities and from Eastern European communities, from waltz, from jazz, it shifted to Maghreb community, uh, to North African communities in Montreal, Morocco, Algeria, also. Algeria, Morocco, Tunisia, and also Arabic style, also Berber, and also Sephardic. Uh, mm. Uh, Jewish uh, music. Mm -hmm. And this is a new phase for the past five, six years in my life. And I'm playing so much of that style of music that sometimes I forget even when I played my music from Moldova or from Romania. It's just uh, I just sometimes I get so deep into the, these mm. styles mm. of music. So I will play um, uh, one uh, Sephardic song. Um, which I have it on my last CD, which is called uh, Tous en Accord, but uh, the song is called um, Moroccan Jewish uh, uh, Trilogy Love Love, Love Trilogy, mm-hmm. and uh, actually this tune you could hear in Andal in Ladino Andalu, and also you could hear both on Arabic side and also on the Jewish side because in Morocco the, these two communities they lived they live together and it's they share the same repertoire. Maybe it's interpreted and played a bit different but it's uh, so um, yeah. This is my last uh, influence. Uh, Ee, just summarize. Ee, Sergio dedi ki e, şimdi son çalacağı parça hayatının son 5-6 yıldır e, içinde olduğu, ilgilendiği e, Magreb müziği, Magreb e, ülkeleri, Cezayir, Fas, e, Tunus, bu Kuzey Afrika ülkeleri. Ve e, bu çalacağı melodi e, aynı zamanda son albümünde de var. E, başlığı albümünden okuyorum. Moroccan Jewish Love Trilogy. E, bu E, bu parça e, hem e, Ladino e, sefaratlar tarafından hem de Araplar tarafından e, Fas'ta e, ufak farklarla iki topluluk tarafından da icra ediliyormuş. Ortak şarkı. It's also a bit a mixture with the, uh, some flamenco too. Biraz da flamenco etkisi de var. Okay. Thank you very much Sergio. You're welcome. Ee, zamanı bitiriyoruz galiba Selahattin. Nedir durum? Ee, az bir zamanımız kaldı. Öncelikle gerçekten çok çok e, büyük bir onur oldu benim için e, Sergio'yu ağırlamak. Tabii ki seni de Aydine'cim. İkinize de yürekten çok çok teşekkür ediyorum e, ileriki programlarımda e, albümden de örnekler çalacağım tabii ki Zerjon'un albümünden. E, yani yok yok albümde uluslararası bir e, orkestra bir topluluk eşlik etmiş. E, yakın arkadaşları Cezayirlisin, şey, Faslısından Türk'üne kadar. E, e, yani önümüzdeki programlarda dinleteceğim albümden de parçalar. Bir, ikincisi <clears throat> eğer Sergio'nun tarzını sevdiyseniz yarın akşam Kadıköy e, kaset sahnesinde e, bir dinleti yapacak. Sürprizler de olacak dinleti sonrasında. E, merak eden kaset kafe e, kaset sahne diyoruz değil mi Aydın? Kaset ee, sahnesi. Kaset bistro sahne galiba. Heh, o, o şekilde geçiyor. İnternetten rahatlıkla bulabilirsiniz. E, ayrıca ben de e, Facebook gruplarımdan bu akşam tekrar paylaşacağım. Merak edenlere e, duyurulur. Yarın akşam bekleriz. Güzel bir konser olacağından eminim. E, çevirebilirsin son notlarımızı sonra da yavaş yavaş kapatırız. Ee, e, Sergio, uh, it was a great honor uh, to have you here. And uh, Muammer, he is going to, uh, for sure, uh, Uh, up, upcoming weeks, he's going to present some of the songs within the CD. And uh, he also mentioned that uh, this CD, it's in fact a product of an international orchestra, Algerian musicians, Turkish musicians who accompanied you, and he also announced the event of yours tomorrow night, uh, which will take place in Kadıköy, uh, Cassette Bistro, at uh, 9 o'clock. And Ve çok üzgünüm zaman e, hızlı geçti. And uh, we are very so sorry that the time passes like this, <laughs> this fast. Uh, thank you very much. It's big honor for me to to to get a to get you here and uh, lots of love to you and all your friends to Canada to Moldova. Thank you very much, uh, Radio Chic. Uh, thank you very much, Aydan. Thank you very much, uh, dear uh, Muammer. I'm enjoying every minute here in Istanbul, and I'm so happy that I found so many nice people and friends and artists and musicians and hope uh, hopefully I'll come I'll come next time uh, uh, and I will spend we are waiting for more time. <laughs> program sonrasında sevgili dostlar telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 40 40 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal medya mecralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca hem bu programı hem de e, bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine e, canlı yayın konuklarım olacak. E, bekleyin. să-mi spuni n-ai cu când să vin. Să mâișoară mărgeină să-mi spuni n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu Yo pillé, yo